shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar qutuldingiz bu dunyoning imtihonidan mashaqqatu malomatlar ummonidan xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar. Shahid bo'lgan do'stlarimni Mujohid birodarlarimizdan shahid Abdullo domla ma'ruzasini tinglaylik. Sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar. Yurgim kelar. Shahid bo'lgan do'stlarimni الحمد لله رب العالمين sizlar <coughs> Rabbil والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز محترمة مهاجرة مجاهدة opalar, singillar, onaxonlar, avvalambor sizlarga amirimiz va u kishining mavullaridan bo'lgan salomlarni yetkazib qo'ymoqchiman. U kishilar sizlarga Alloh taoloning salomlarini yo'llab turib, sizlardan rozi ekanligini ham aytishgan va mana bu hijrat diyoridagi jihad yo'lidagi kelayotgan imtihonlarga yana ham sabr qilib Allohning yo'lida mahkam bo'lib xizmat qilishligilarga e, vasiyatlar, nasihatlar qilishgan. Avvalambor mana shu salomlarini, vasiyat, nasihatlarini yetkazib qo'ymoqchi edim. Qolaversa <clears throat> Alloh subhanahu va taoloni bizning mana bu jamoatimizdagi yana bir ne'matini eslatib o'tmoqchi edimki, bu ne'matiki ko'pchilik jamoatlar, ko'pchilik tanzimlarda topilmagan bir ne'mat sizu bizning jamoatimizda bor. bu ne'mat, ya'ni mana bunday kelib bir iymoniy hol-ahvol so'rab, ruhiy, ma'naviy bir hol-ahvol so'rab, Allohning oyatlari va uning rasulining hadislaridan aytib, bir iymonlashlik degan bir ne'matni ham Alloh subhanahu va taolo sizni bizga berganki, mana shu ne'matni ham eslatib o'tmoqchi edim. To'yinki mana bu Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad yo'lida yurganligimiz sizni bizga oson kechmoqligi uchun va Alloh subhanahu va taoloni sizu bizning ustimizdagi ko'pdan ko'p ne'matlari bor. Shuning uchun muhtarama onaxonlar, opa-singillar, qimmatbaho vaqtingizlarni mana shu iymonlashlik darsiga sarfsiz sarflaysizlar va umid qilamizki, Alloh subhanahu va taolo sarflagan vaqtimizga albatta Alloh subhanahu va taolo ajr mukofotlarini beradi va mana bu amalimizni zoyi qilmaydi degan Alloh taolodan umidimiz bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, va kadalika auhayna ilayka ruham min amrina. Muhammad alayhi salom biz sizga din ishidan bo'lgan ruhni Qur'oni Karimni vahiy qildik deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni ruh deb nomladi. Demak, islom dinining ruhi Qur'oni Karim bo'ladi. Xuddi mana insonning jasadida jasad va ruh qismiga ajratilinganidek, dinimizning ruhi ham mana shu Qur'oni Karim bo'ladi. Shu Qur'oni Karim bilan biz iymonlashadigan bo'lsak, jasadimizdagi mana bu ruh shu Qur'on bilan to'yinadigan bo'lsa, inshaallohul Karim mana bu yo'llarda yana ham istiqomat bilan Allohning diniga yana ham xizmat qilishligimizga sabab bo'ladi. Biz eslatib turishlik nasihatlar qilishlikka ma'murmiz. Chunki dinimizning asosi eslatmaga qurilgan. Hech bir mu'min Alloh taologa imkon keltirgandan keyin, Alloh taologa ishongandan keyin shunday holatda qolib ketishligi mumkin emas. U iymonlashmasdan, zikrlashmasdan unday holatda qolib ketishligi mumkin emas. Chunki uning gohida taqvosi zaiflashadi, iymoni zaiflashadi. Mana bu paytda eslatmalar bilan, nasihatlar bilan yana ham u quvvat oladi. Agar eslatmalar bilan quvvat olinmaydigan bo'lganda, mumkin Alloh taolo mana bu oyatlarni nozil qilmasdi. Fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, eslatishlik mu'minlarga foydasi bo'ladi dedi Alloh taolo. Demak, eslatishlik bilan biz yana ham Agar ne'matlarni eslatadigan bo'lsak, yana ham shukr qilguvchi bandalardan bo'lamiz. Gunoh ishlar qilayotgan bo'lsak, gunohlardan tiyilamiz. Yaxshilik ishlar qilayotgan bo'lsak, yana ham yaxshilik ishlar qilishlikka himmatimiz kuchayadi. Mana bu yo'lda yurishlikka yana ham belimizni mahkam boylashligimizga mana bu eslatmalar sabab bo'ladi. Walillahi yasjudu man fis samawati va man fil ard. Alloh subhanahu va taologa osmonlardagi yu yerdagi butun mahluqot jonli zotlar sajda qiladi, ibodat qiladi deb Alloh taolo marhamat qildi. Va mana bu yer yuziga bir mahluqotlarni yaratdiki, bu mahluqlarning ichida inson degan mahluqini ham yaratdi. Va mana bu inson degan mahluqotni ikki toifaga taqsimladi. Bir toifasi musulmonlar, mu'minlar toifasi, ikkinchi toifasi esa Allohga osi bo'lgan kofirlar toifasiga ajratdi. Allohning fazli marhamati bilan yahdi man u ila siratin mustaqim. O'zi xohlagan bandalarini to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi deb Alloh taolo o'zini qodir va qudratli, butun bir xohish imkoniyat Allohniki ekanligini bayon qilib turib, o'zi xohlagan bandalarini to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi deb marhamat qildi. Alloh taologa hamd va sanolar aytamizki, Alloh Robbul Izzatni bugungi kunda biz hidoyatida yurgan Allohning mu'min qullarimiz, bandalarimiz. Alloh subhanahu va taolo de, mana bu narsani yakşile fikirleşke hareket qilinglar. Allah taolo xohlaganida siz va bizning o'rnimizga dinga xizmat qiladigan kishilarni chiqarib, siz va bizni gümrah qilib qo'ygan hem bular edi. gumroh qilibgina qo'ymasdan dinga qarshi kurashadigan, dinga tosh otadigan, dindorlarni haqoratlab, masxara qilib yurgan kishilar singari ham qilib qo'ygan bo'lar edi. Bunga Alloh subhanahu va taolo qodir, lekin ana shunday kishilarning toifasidan, razil kishilarning toifasidan qilmadi, balki Alloh subhanahu va taolo o'zi hidoyatiga oldi va sizni bizni o'ziga iymon keltirgan kishilardan qildi. Bu narsa uchun biz albatta Robbimizga shukrona qilmoqligimiz kerak. Bunday savollar mu'minning oldida paydo bo'lishligi mumkin emaski, kofirlar ham yashayapti-ku, mu'minlar ham yashayapti-ku degan gumonli savol paydo bo'lmasin. Ularning hayoti butunlay boshqacha hayot. Mu'minlarning hayoti butunlay boshqacha hayot. Mu'minning yashashi oxirat uchun bu dunyoda yashab turadi xolos. u uchun oxirati muhim bo'ladi. Bu dunyo u uchun muhim bo'lmaydi. Shuning uchun bu dunyodagi moddiy narsalar mu'min uchun, mu'mina uchun arzimas narsa bo'ladi. Ammo kofirlarchi moddiy narsalarning o'zlariga xudo qilib oladi, iloh qilib oladi va oxiratga ular umidi bo'lmaydi. Ammo mu'min oxirat uchun yashaydi. Oxirat uchun butun amallarini oxiratga sarflashlikka harakat qiladi. Shuning uchun ular bilan bizni yashashligimizda mukammal tubdan farq bordir. Alloh taologa hamd va sanolar aytamizki, Alloh taoloning dinini dushmanlardan qilib qo'ymadi. Mana ko'rib turibmiz, Allah Ta'ala ularini yaratgan edi, rizq bergan edi, hayot ne'matini bergan edi. Ko'pdan ko'p sanab tugatmaydigan ne'matlarini bersa ham Alloh subhanahu va taologa osi bo'lib, osigina bo'lib qolmasdan Allohning dini bilan kurashib, Allohning diniga xizmat qilayotganlarni qatl qilib pul olib yeb yotgan, moddiy manfaatlar ko'rib yotgan qanchadan qancha kofirlar bor. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsinki, bizni shunaqangi xoin la'nati kishilardan qilib qo'ymadi. Alloh bi beadad hamd va sano aytaylikki, bizni Alloh subhanahu va taolo bugungi kunda o'zining hidoyatida yuradigan kishilardan qildi. Bu Alloh subhanahu va taoloning eng avvalo sizi bizning ustimizdagi eng katta ne'matidir. Mana bu ne'matni mahkam ushlar ekanmiz. Iymon bilan bu dunyodan o'tar ekanmiz. Inshaallohul Karim oqibatimiz yaxshi bo'ladi. Demak, Alloh taoloning ne'matiki, siz va biz bugungi kunda Alloh taolaga ibodat qiladigan mu'min bandalardan bo'ldik. Shu bilan birgalikda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning o'zini ham ikki toifaga ajratdi. Valladina amanu va hajaru va jahadu fi sabilillah. Valladina awa va nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Bir qism mu'minlariki Bular Alloh taologa iymon keltirgan, Alloh yo'lida hijrat qilgan, Alloh yo'lida jihad qilayotgan kishilar. Bular mujohidlar, muhojirlar deb nomlangan mu'minlarning qismidir. Ikkinchi qism kishilar ayni mana shu muhojirlarga uy bergan, ayni mana shu muhojirlarning diniga yordam berib, yelkama-yelka turib, og'irini og'irlikda ko'tarib, yengilida xursand bo'lib, yengil va og'ir holatda yelkama-yelka turgan ansorlar. Mana bu ikkinchi qism mu'minlar. Mana bu ikki qism mu'minlar ular haqiqiy mu'mindurlar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi, guvohlik berdi. Demak, yana bir Alloh taoloning sizlarning ustingizlardagi eng katta ne'matiki ey mujohida onaxonlar, sizlar bugungi kunda Qur'onning guvohligi bilan haqiqiy mu'minalarga aylandinglar. Chunki iymon keltirdinglar, hijrat qildinglar, Alloh yo'lida jihad qilib kelyapsizlar. Mana bu Allohning guvohligi bilan bo'lgan haqiqiy mu'minlarning amalidir. Demak, bu Alloh subhanahu va taoloning siz va bizning ustimizdagi yana bir boshqa bir katta ne'matidir. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bu hijrat ne'mati ko'pchilik ko'pchilik musulmonlarga nasib qilmaydi. Ko'pchilik kishilar bu hijrat ne'matini orzu qiladi. Balki ba'zilar orzu qilmaydi, xohlamaydi ham. Lekin bu ne'matni Alloh taolo sizlarga bugun nasib qilgan ekan. Bu narsadan xursand bo'linglar, shukrona qilinglar. Va shu bilan birgalikda Muhammad alayhi assalomga Alloh subhanahu va taolo jihad qilishlik ne'matini, mujohid bo'lishlik ne'matini bergan edi. Mana bu ne'matni bugungi kunda sizlarga ham Alloh taolo nasib qildi. Allohning mujohidalaridan bo'ldilar. Allohning diniga qurbonlik beradigan, Allohning dinini aziz qonlari bilan sug'oradigan bir jamoatning mujohida ayollaridan bo'ldilar. Bu yana ham bir katta Allohning ne'mati. Bugungi kunda ummatni zulmat qoplagan, bu zulmatdan ummatni yorug'likka olib chiqishligi uchun shamchiroqdek o'zinglarni qurbon qilib, kuydirib, bu ummat uchun yorug'lik tarqatayotgan kishilar deb tushunaman. Bugungi kunda Qur'onimiz behurmat bo'layotgan bir paytda, muqaddasotlarimiz oyoq osti bo'layotgan bir paytda Muhammad salom bu kishining mazhara qilib kulinayotgan bir paytida oru nomuslarimiz bo'lgan ayollar, onaxonlar shahida qilinayotgan, zulmlanayotgan bir paytida o'zini erkakman deb hisoblab yurgan beg'ayrat Muhammad alayhissalomning mana bunday ummatlari bor. O'zini erkakman deb hisoblaydi. Mana bunda qangi beg'ayrat erkaklardan ko'ra men sizlarni afzal deb bilaman. Bugungi kunda mana bunda qangi erkaklar qorin tashvishi bilan yashayotgan bir paytida sizlar din tashvishi bilan yashab, mana bundek og'ir-og'ir imtihonlarni ko'tarishlikka tayyor turibsizlar. Va Mana bu imtihonlarni ko'tarib kelyapsizlar. Bugungi kunda ummat ko'p, ammo suvning ko'pigiga o'xshagan, ichi bo'sh, ruhiy qoninmagan, ruhiy to'yilmagan, ma'naviyati yo'q bo'lgan ummat ko'payib ketgan. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytinglarki, bugungi kunda sizlar Allohning dini uchun o'zini sham bo'lib yondirib, ummatni zulmatdan nurga olib chiqishlik uchun butun qiyinchiliklarni boshida ko'tarib kelayotgan muhtarama mujohida o'zini qurbon qilayotgan onaxonsizlar. Bu narsa uchun Alloh taolaga hamd va sano aytinglar. Mumkin ertaga oftob chiqadigan bo'lsa shamchiroq kerak bo'lmay qoladi. Xilofat davrlari o'rnatilganda oftob chiqqan paytida mumkin sizni bu ummat eslamas. Mumkin sizni tarix kitoblari yozmas. mumkin tarix sahifalarida biron-biringizlarni nomingiz topilmas. O'zbekiston Islomiy harakatining mana bunday kishilari bo'lgan edi. Muhtarama onaxonlari bo'lgan edi. Din g'arib bo'lgan bir paytida, Muhammad alayhissalom masxara qilingan bir paytda dinga xizmat qilib, o'zlarini qurbon qilgandi degan bitiklarni tarixda topolmasligingiz mumkin. Ammo bu amallaringiz Modomiki Alloh subhanahu va taoloni rozi qilishlik uchun bo'lar ekan, innalloha la yudhi'u ajral mu'minin. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni ajrini hech ham zoyi qilmaydi. Inna la yudhi'u ajral muslihin. Biz muslihlarning amalini hech ham zoyi qilmaymiz dedi Alloh taolo. Shuning uchun qilayotgan amalinglar, chekayotgan musibatinglar, bu qiynalayotgan imtihoninglar faqat va faqat Alloh subhanahu va taoloniki bo'lsin. Faqat va faqat Alloh subhanahu va taoloniki bo'lsin. Mana bunday qiyinchiliklarning oxir oqibati inshaallohul karim albatta jannat bo'lmoqligi kerak. Boshqa narsa bo'lsa biz xafa bo'lamiz. Shuning uchun mana bunday taklifotlarning oxiri, mana bunday imtihonlarning oxiri albatta abadiy rohatga ulanmoqligi kerak. Bu rohatga ulanishlik uchun bu amallar xolis Allohniki bo'lmoqligi kerak. Ana shundagina biz qilgan niyatimizga yetib boramiz. Shuning uchun muhtarama mujohida onaxonlar, bugungi kundagi o'rninglarni yaxshi tushunib bilinglar. Muhammad alayhi salomning dini shunchalik g'arib bo'ldiki, beg'ayrat ummat bir dona tosh ham otib qo'ymadi. Nima uchun Qur'onni paymol qilyapsan? Nima uchun behurmat qilyapsan degan e'tirozlar bo'lmadi. Sizlar bu narsaga norozi sizlar. va bu narsa uchun qon beryapsizlar va bu narsa uchun o'zingizlarni nafis joninglarni tikdinglar. Shuning uchun muhtarama onaxonlar, bu chekayotgan zahmatingizlarning oxiri inshaallohul karim albatta jannat bo'lmoqligi kerak. Shuning uchun biz umid qilamiz, talab qilamiz, iltimos qilamizki, mana bu yo'lda yuribsizlar, amalinglar Alloh uchun bo'lsin. Va yana shu narsani eslatib o'tmoqchimanki, bu sizlarga kelayotgan imtihonlar, og'irliklar qiyinchiliklar Alloh subhanahu va taolo sizlarni yomon ko'rib qolganligi uchun berayotgani yo'q. Agar Alloh taolo bandasini yomon ko'rganligi uchun imtihon beradigan bo'lganida Muhammad alayhi salomni imtihon qilmagan bo'lardi. Muhammad alayhi salom bashariyatning eng sayyidi, Alloh subhanahu va taologa eng mahbub bo'lgan zot. Shu kishini Alloh taolo shunday imtihon qilardiki, Allohning risolatini yetkazishlik yo'lida, da'vat yo'lini yetkazishlik yo'lida qovushlari qonga to'lgandilar. Makkada xorlangandilar. Haqoratlar qilingan edi. O'zlarining muborak jonlari bilan mubosharatan jangga chiqqandilar. Muborak tishlari singan edi. Yuzlariga temir qalqonlar kirgan edi. Och qolganligidan qorinlariga ikkitadan tosh boylab olgandilar. och qolib 3 kunlab ovqat non yemasdan bo'yrada buralib shunday yotib qolardilar. Yuzlariga bo'yraning izlari tushib qolar edi. Agar Alloh taolo yomon ko'rgan bandasiga bunaqa narsani beradigan bo'lganda, Alloh taolo Muhammad alayhissalomga bermagan bo'lardi. Muhammad alayhissalom Allohning eng yaxshi ko'rgan bandasi. Shuning uchun mana bunday qiyin imtihonlarga solardi. Ibrohim alayhissalom Allohning xalili, Allohning do'sti. Mana bu maqomga biron kishi chiqa olmaydi. lekin o'zining do'stini Alloh taolo shunday imtihon qildiki, o'zining suyimli farzandi Ismoil alayhissalomning bo'yniga pichoq tortishlikka buyurgan edi. Agar Alloh taolo yomon ko'rgani uchun imtihon beradigan bo'lsa, Ibrohim alayhissalomga bermagan bo'lar edi. Shuning uchun muhtarama onaxonlar, sizlarga kelayotgan bu imtihonlar Xursand bo'linglarki, Alloh subhanahu va taolo sizlarga e'tibor qilganligi uchun, Alloh taolo sizlarga nazar solganligi uchun bo'lyapti. Alloh o'zi saqlasin. Alloh nazar qilmagan bandalarini Alloh taolo shunday tashlab qo'yadi. O'z holiga tashlab qo'yadiki, hayvonlardan battar hayot kechirib o'tadi. Oxiratda unga katta azob bordir. Shuning uchun mana bu ne'matlarning qanchalik muhim ekanligini tushunib yetinglar. Siz ergashayotgan zotlar ummahotil mu'mininlardir. Oyisha roziyallohu anha bu kishi Allohning dinini yeryüzüge yer yuziga qoyim qilishlik uchun o'zlarini ummat uchun Muhammed aleyhisselam bilen bir bilan gazavatlarge çıkardiler. Muhammed aleyhisselam bilen bir birgalikda gazavatlarge çıkıp susuzlarge su yetkizi berardiler. Zahminlerini davalardiler. Allohning diniga o'zlarining canı bilen, malı bilen hizmet kılardiler. ummat uchun o'zlarini unutgan edi. Roza tutgan kunlarida ba'zida hadiya kelib qolar ekanlar. Hadiyani o'zlari olmasdan och qolgan qo'ni qo'shnilarga ulashib berar ekanlar. Shunda joriyalar aytar ekanki, onaxon, agar siz ozgina bir narsa olib qo'yganingizda iftorlik qilgan bo'lardingiz deganda, men o'zimni iftorlik qilishlik kerak ekanligimni unutib qo'yibman derdilar. Ummat uchun o'zlarini mukammal butun unutgandilar. Sizlar ergashayotgan zotlar mana bunda kishilardir. Bu kishining jannati ekanligida shak shubha yo'q. Bu kishining jannati ekanligi bashorat berilingan. Alloh subhanahu va taoloning o'zi Oysha onamizga salom yo'llagan. Bir kishining obro'si bo'lsa, Oysha onamizdek obro'si bo'ladi, undan ortib ketmaydi. Sizlar ergashayotgan kishilar mana bunda bundaqangi onaxonlardir. Sizlar ergashayotgan kishilar Хадича roziyallohu anha уммаҳотул mu'minindir. Bu kishi Muhammad алайҳиссалом payg'ambar bo'lgan paytlarida butun dunyoning ne'matlarini Alloh uchun ketishgan ekan. Alloh uchun dunyo lazzatlaridan ketishgan ekan. Xudoning dinini, risolatini yetkazishlik paytidagi bu dinning tabiati o'zingizni, joningizni bu din uchun qurbon qilasiz, ana shunda bu din ko'karadi. Mana bu zotlar o'zlarining jonlarini qurbon qilishgan ekan. Sizlar ergashayotgan kishilar mana bundek Xadija roziyallohu anhoda kishilardir. Birinchi bo'lib Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligini guvohsiz, hujjatsiz tasdiqlagan kishilardir bular. Va bularning jannati ekanligida shak shubha yo'qdir. Sizlar ergashayotgan kishilar Fatima roziyallohu anhodir. Fatima roziyallohu anha Muhammad Makka Makkada ibodat qilayotgan paytlarida mushriklar bu kishining ustiga tuyaning ichak chavoqlari butun axlatlarini ustiga tashlab ketishdi. Muhammad alayhisalomning haqorat qilishdi. Biron bir erkak kishi borib Muhammad alayhisalomni Makka da himoya qila olmadilar. Lekin Fatima roziyallohu anha borib, ustilaridan mana bunday axlatlarni olib tashab, mushriklarni duo ibat qilardilar, so'kardilar, urishardilar. Sizlar ergashayotgan kishilar mana bu zotlariki o'zlarini din uchun qurbon qilgan kishilardir. Muhammad alayhissalom Uhud jangida yuzlari qon bo'lgandilar, yuzlari shiringandilar. Fatima roziyallohu anha yuzlaridagi qonlarni artardilar, yig'lardilar. Muhammad alayhissalom qilichlarini berdilar. Qilichlarini qonlarini Fatima onamiz tozalab qo'yardilar. Muhammad alayhissalomning qilichlaridagi qonlarni Fatima roziyallohu anha tozalab qo'yardilar. Muhammad alayhissalomning dini uchun qo'llari qavarib, o'zlari non qilib, arpadan non qilib yishar ekan, xizmatkor olishmagan ekan. Allohning dini uchun mana bundek o'zlarini qurbon qilgan zotlar Fatima roziyallohu larga ergashyapsizlar. Ummu Ayman roziyallohu anha Uhud kunida o'zlari jangga chiqdilar. jangda suv olib mujohidlarga suv tarqatardilar. Bu paytda jangdan qochayotgan mujohidlarni yuzlariga turpoq separdilar. Muhammad alayhisalomning himoya qilmay qochyapsizlarmi derdilar. Mana bu paytda bir mushriki ona xonimimizni shahida qildi. Muhammad alayhisalomga qattiq alam qildi bu narsa. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqasga uchi yo'q kamonni berib turib Muhammad alayhisalom aytgan ekanlar: "Ota-onam sizga fido bo'lsin. Yo Sa'd, oting shu mushrikini degan ekanlar. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas shu kamon bilan otib shu mushrikini qatl qilganda Muhammad alayhi assalom xursand bo'lib kulgan ekanlar. Sizlar ergashayotgan kishilar mana bundek Ummu Aymon radhiyallohu anholardir. Din uchun o'zlarini qurbon qilgan kishilardir. Muhammad alayhi assalom qatl bo'ldi degan xabar tarqagan paytida Madinaning ko'chalariga onaxonlar chiqishdi. Muhammad alayhisolamning kutib turar edi. Shahid bo'lganligini ko'tara olmasdi. Muhammad alayhisolamning tirik kelayotganlarini ko'rgan paytida ki, menga Muhammadni ko'rsatinglar. Muhammad alayhisolam tirik bo'ladigan bo'lsa, mening erim, farzandim bu yo'lda shahid bo'lgan bo'lsa, men uchun bu musibat emas. Muhammad alayhisolam tirik bo'lsa bas deyshti. Muhammad alayhisolamning tirik ko'rganlarida bizning farzandlarimiz, juft halollarimiz hammasi Alloh yo'liga qurbon, siz salomat keldingiz deb mana bunday xursand bo'lishdi. Ular Muhammad alayhisalomning mana bunday himoya qilishgan edi. Sizlar bugungi kunda ergashayotgan kishilar mana bunday ummahatul mu'mininlar, sahobiyae ikromlar, ularning ayollaridir. Bular tarixda misli ko'rilmagan darajada din uchun qurbonlik berishgan edi. Safiya roziyallohu anha 60 yoshga kirgan onaxonimiz Uhud jangida Muhammad alayhisolamning himoyasi uchun erkakcha libosni o'ziga o'xshatib, og'ir qilichlarni ko'tarib, o'zlari mushriklar bilan jangga chiqdilar. Sherlar kabi mushriklar bilan olishdilar. Ukalari Hamza roziyallohu anhu ni bu yo'lda qurbon berdilar. Sizlar ergashayotgan zotlar mana bundek Sofiya roziyallohu anhodir. Shuning uchun muhtarama mujohida onaxonlar ertaga mana bundek soliha onaxonlarga yo'liqqan paytingizlarda qiyomat kuni mana bu zotlarga uchrashgan paytingizlarda xush kelibsizlar. Marhabo, sizlar bizni yo'limizni davom ettirgan, bizning yo'limizni davomini bergan sodiqa ayollardan sizlar. va'dasiga vafo qilgan kishilardan sizlar xush kelibsizlar biz sizlarni ko'rishlik bilan xursandmiz degan kalimalarni eshitinglar. Nayinki Bular kozibalar, xoinalar, diniga amal qilmagan kishilar degan yomon sifatlar bilan borib qolishlikdan Allohdan qo'rqinglar. Shuning uchun mana bu yo'lda kelayotgan imtihonlar, musibatlar faqat sizlarga kelgan emas. Sizlardan avval ham bu din uchun juda ham yaxshi xizmat qilib ketgan salafi solihalar bor. Sizlar ergashayotgan kishilar mana bu kishilardir. Din ishida O'zingizlardan tepadagi kishilarga qaranglar. O'zingizlardan tepadagi solih amallar qilib o'tgan kishilardan o'rnak olinglar. Umar roziyallohu anhu bu kishiga musibat kelsa, bir musibatdan ikkita xulosa chiqarar ekanlar. Birinchi xulosalari shu bo'lar ekanki, alhamdulillah mana bu musibatim meni dinimda bo'lmadi deyar ekanlar. Demak, Sizlarga mana bu kelgan uydan uyga ko'chishlik, mintaqadan mintaqaga almashishlik, gohida bir ehtiyojotinglar to'lmay qolishligi bu dunyoviy imtihonlar bu. Allohga hamd va sanolar aytinglarki, iymoniylar salomat, diniylar salomat. Bu narsada sizlarga imtihon kelmadi. Alloh saqlasin, ko'z o'ngingizlarda voqean ko'rdinglarki, qanchadan qancha hijrat qilib yurgan kishilar hijrat diyorini ko'tara olmasdan dini musibatlanib bu harakatda, bu jamoatda tashab chiqib ketganlar qancha bo'ldi? Oxir oqibat kimga aylandi? Xoinalarga aylandi. Ko'chalarda yalinib tilamchilik qiladigan, narsa pishirib sotadigan xor insonlarga aylandi. Bularning musibati dinida edi. Sizlar xursand bo'linglarki, mana bu kelgan musibat dinimizda bo'lmadi-ku deylar. Chunki mu'min odamning eng katta tashvishi dinining tashvishi bo'ladi. Iymonini salomat topshirishlik tashvishi bo'ladi. U uchun moddiy tashvishlar tashvish emas, ma'naviy tashvish tashvish hisoblanadi. Shuning uchun Umar raziyallohu anhu kelgan musibatdan alhamdulillah bu musibat dinimda bo'lmadi, dunyoyimda bo'ldi deyar ekanlar. Sizlar ham mana shu kalimani aytinglar. Bu musibat dinimizda emas, dunyoyimizda bo'ldi deylar. Dunyo musibatlari o'tib ketadi. Din musibati og'ir bo'ladi. Mu'minning eng katta tashvishi oxirat tashvishi, iymon bilan jonni topshirishlik tashvishi bo'lmoqligi kerak. Umar raziyallohu anhu bu kishiga kelgan musibatdan ikkinchi oladigan xulosalari bu musibatdan ham ko'ra kattaroq bo'lishligi mumkin edi-ku degan xulosani olar ekanlar. Alhamdulillah shuncha bo'ldi. Bundan ham kattaroq bo'lishligi mumkin edi-ku degar ekanlar. Sizlar ham mana shu xulosani olinglar. Allohga hamd va sanolar bo'lsin dinglarki, bundan ham katta imtihon bo'lishligi mumkin edi-ku. Sizlar ko'chalarda uysiz, joysiz, nonsiz qolib ketishliginglar mumkin edi-ku. Bu Alloh subhanahu va taoloning va'dasidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda hijrat qilgan muhojir muhojiralarga va'da beradi. Valladina hajaru min ba'di ma zulimu annahum fid dunya hasana ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون Zulm ko'rganliklaridan keyin vatanlarini tashlab chiqqan muhojir muhojiralarni men bu dunyoning o'zida ham yaxshi joylarga joylab qo'yaman deb Alloh taolo va'da berdi. Va man asdaqu minallohi qila kim bor Allohdan ko'ra to'g'ri gapiradigan deyapti. Haqiqatda mana bu va'da haq. Hijrat qilganlardan biri biron marta ko'chada emassizlar. Hijrat qilganinglardan beri biron marta kofirning qo'liga tushib, biron marta bir tola sochinglar benomus bo'lgan emas. Kofirning nazari sizlarga tushgan emas. Bu Alloh taolaning haq va'dasi bu. Modomiki diniylarga amal qilar ekansizlar, Muhammad alayhisalomga ergashib hijrat qildinglar, Allohning va'dasi haq. Sizlar nusratlangan, izzatlangan jamoatsizlar. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alhamdulillahi robbil alamin. Yana aytaman. Bizning jamoatimizning ayollari alhamdulillahi robbil alamin bir tola tuki sochi kofirni qo'liga tushgan emas. Bu narsa uchun kattadan katta biz hamd va sanolar aytib shukrona qilmoqligimiz kerak. Bu Allohning va'dasi bu. Shuning uchun Alloh taolo mana va'da beryapti. hijrat qilgan kishilarning dunyoning o'zida yaxshi joylarga joylayman dedi. Haqiqatda ham joyladi. Yaxshi joy degani mumkin uy joydir. Mumkin baxtli hayot bo'lgan islomiy jamoatdir. Mumkin baxtli mintaqalardir mana. Hammasini ko'rib kelyapmiz voqean. Endi oxiratdagi ajri bu dunyonikidan katta bo'ladi agar buni muhojirlar bilishganda edi deyapti Alloh taolo. Bilinglarki, mana bu hijratingizning evazi inshaallohul karim jannat bo'ladi. Fikringizlarga kelmagan, ko'zingizlar ko'rmagan, quloqingizlar eshitmagan abadiy ne'mati bo'lmiş jannatni nasib qiladi inshaalloh. Shuning uchun bu ibodatlarga rozi bo'linglar. Bu imtihonlarga rozi bo'linglar. Biz aytib o'tyapmiz, mana buncha imtihonning oxiri albatta, albatta inshaallohul karim jannat bo'lmoqligi kerak. Mana bu narsani muhim muxtasini bilinglar. Va Alloh subhanahu va taolo muhojirlar kimlar bo'ladi? Qanaqa insonlar bo'ladi degan savolga Alloh taolo javob beryaptiki, allazina sabaru va ala robbihim yatavakkalun. Muhojirlar degani ularning ikkita sifati bo'ladi dedi. Ikkita muhim sifatini Alloh taolo yod qildi. Ularning birinchi sifati alladina sabaru. Ular Muhojirlar degani muhojiralar degani Alloh yo'lida sabr qiladigan sabir va sabiralar bo'ladi dedi. Demak, hijrat diyori degani Alloh taolo ishora qilyaptiki, sabr diyori degani. Alloh taolo o'zi aytayapti. Muhojirlar kimlar? Muhojirlar sabr qiladigan kishilar bo'ladi dedi. Demak, muhtarama mujohida onaxonlar Muhojira onaxonlar, sizlarda sabr degan narsa topilsin. Albatta bu narsalar bor, faqat eslatma uchun aytib qo'yapmiz. Modomiki hijrat diyoridagi binoyimiz asosi, fundamenti sabr bo'lar ekan, mana buning ustiga qurilingan g'ishlar mustahkam bino bo'ladi bundan keyin. Agar buning asosi sabr bo'lmasa ekan, zaif asosning ustiga g'ishlar uriladigan bo'lsa, bu bino tez qulab ketadi. Shuning uchun sizlarni asosiylar sabr bo'lsin va sabrning ustiga bino quraslar degan umiddamiz. Va shunday bo'lib ham kelyapti. Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsin. Demak, muhojiraning birinchi sifati sabira bo'lmoqligi kerak. Mana bu holatga sabr qilinglar. Mana bundek imtihonlarga sabr qilinglar. Bu Alloh taoloning imtihoni bu. jazavaga tushib Alloh Robbul Izzatni xafa qilib qo'ymanglar. Alloh xafa bo'ladigan bo'lsa, Alloh o'zi saqlasin. Sizni bizni ketkizib yorib, bizdan afzal bo'lgan kishilarni olib kelib, diniga xizmat olishlikka qodir. Biz Alloh taologa gerdayishlikka haqqimiz yo'q. Alloh taolo muhtoj emas. Allohga biz muhtojmiz. Shuning uchun Alloh taolodan qattiq qo'rqaylik. Alloh Robbimizni xafa qilib qo'ymaylik. Mana bu sabr degan narsa muhojiraning birinchi sifati bo'lar ekan. Ikkinchi sifati va ala robbihim yatawakkalun. Ikkinchi sifati ular faqat va faqat Alloh subhanahu va taologagina tavakkul qilishadi dedi. Demak, muhojiraning, muhojirning ikkinchi sifati mutavakkil alalloh bo'ladi. Hijrat diyori ota-onangiz bo'lmaydi. Hijrat diyorida amaki tog'alaringiz bo'lmaydi. O'zingizni shaxsiy uyingiz bo'lmaydi. Shaxsiy imkoniyatlar bo'lmaydi. Amma xolalar yordam berib boradigan qarindoshlar bo'lmaydi. Faqat va faqat Allohingiz bo'ladi. Shuning uchun muhojirning sifati tavakkal Alloh degan narsa topilmoqligi kerak. Shuning uchun muhtarama muhojira mujohida ayollar, sizlarda mana bu tavakkul degan sifat ham topilsin. Va bu narsa bo'lyapti Allohga hamd va sano bo'lsin. Yaqin o'tgan tarixdagi voqeani ko'z oldimizga keltiraylik. Vanada hamma tarafimizni o'rab olishgan edi. Kofirlar, munofiqlar, xoinlar, har xil tanzimlar sizni bizni yo'q qilib, qatl qilib, farzandlarimizgacha yo'q qilib tashlashlik uchun o'rab olishgan edi. Biron bir nuqta, biron bir teshik qo'ymagan edi biz uchun. Ammo Alloh Robbul Izzatgagina tavakkul qilishdik. Allohgagina tavakkul qildinglar. Alloh taolo shunday bir najot eshigini ochib berdiki, masjid mintasaqasiga kelib amin yashadik. Hech kim bizga aralashgani yo'q. Izzat bilan yashadik. Nima uchun? Alloh Robbul Izzatgagina tavakkul qilganligimiz uchun. Shuning uchun bundan keyin ham Alloh taologa tavakkul qilar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo sizni bizni tashlab qo'ymaydi. Allah subhanahu wa ta'ala sizi bizni tashlab qo'ymaydi. Dunyoyimiz biz uchun muhim bo'lmasin, oxiratimiz muhim bo'lsin. Chunki har bir mu'minning tushunchasi shuki, kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir nafs o'limni totadi. Har bir mu'minning, kofirning ham tushunchasi bu. Dunyodan albatta o'tishlik bor. Mana bu o'tgan paytimizda Alloh subhanahu va taoloni rozi qilgan holatda o'taylik. Mana bu bizi tashvishimiz bo'lsin. Mana bu biz uchun muhim joyi bo'lsin. Boshqa narsalar sizni biz uchun muhim bo'lmasin. Uylar, joylar, boshqa-boshqa dunyoviy ehtiyojotlar, bu narsalar muhim bo'lmasin. Agar biz yashaymiz deganimizda, yashaymiz deganinglarda o'zingizlarda uylar bor edi. Hech kim haydamaydigan, chiqarmaydigan issiqqina joylar bor edi. Lekin Alloh uchun bu narsani tashladinglar. Alloh uchun hijrat qildinglar. Bundan buyog'idagi amalinglar ham Alloh uchun bo'lsin. Toyinki jonimiz chiqqanda Alloh subhanahu va taologa ro'baro bo'lganimizda bizni chiroyli sifatlar bilan kutib olsin. Mana bu narsani tashvishida bo'laylik. Shuning uchun muhtarama mujohida onaxonlar, bugungi kunda sizlar Alloh uchun qurbonlik berib kelyapsizlar. Shunday xonadonlar bor. ikkitadan, uchtadan Alloh uchun qurbonlik berishgan. Alloh uchun o'zlarining aziz farzandlarini, juft xalollari va otalarini qurbon berdilar. Din ko'karsa bo'ldi, bizning jonlarimiz qurbon bu dinga dedilar. Alloh taolo qabul qilsin va mana bu amalinglarni salomat oxiratgacha yetkazib boringlar endi. Alloh subhanahu va taologa ko'p munojot qilib yalininglar. toyinki bizni Alloh taolo adashtirib qo'ymasin. Va nasihatimizning oxiridagi ba'zi eslatmalarimizdan farzandlar tarbiyasiga ham e'tibor berasizlar. Farzandlar tarbiyasi islomiy tarbiya, islomiy odob, axloq, madaniyat mana bu narsalar bilan tarbiyalansin. Chunki ertaga bizni mana bu yo'limizni davom ettiradigan kishilar mana bu farzandlar bo'ladi. Toyinki biz bularga o'zimizning ustimizdagi din omonatini ulashib ketar ekanmiz. Albatta biz bu dunyodan o'tamiz inshaalloh. Va mana bu farzandlarimizga yo'liqqan paytimizda ko'zlarimiz quvonadigan farzandlar bilan yetib borishsin. Alloh saqlasin, sizni bizdan avval qanchadan muhojirlar bo'lgan, yaxshi-yaxshi kishilar hijrat qilgan. ular shahid bo'lib ketgandan keyin farzandlari, avlodlari shunaqa razil insonlarga aylandiki, til bilan eslashlikka odam hazar qiladi. Mana bunday holatga farzandlarimiz tushib qolishligidan qo'rqaylik. Shuning uchun farzandlar tarbiyasiga e'tibor berasizlar. Farzand faqat shu dunyoda bir ko'payishlik uchun bo'lgan bir narsa emas. Buning tarbiyasi din ishi bu. Buni muhim sananglar. Tarbiya, ta'lim bu narsalar jamoatimizda topilmas ekan, jamoatning oldinga ketishligi qiyin. Mana qanchadan qancha kofir mamlakatlari bor. Hozir qo'rqib turibdiki, bir necha yildan keyin bizning davlatimiz yo'q bo'lib ketadi. Kelajak avlodining ma'naviyati o'lgan. Mana bunday xabarlarni aytibdi. Ammo sizni bizning kelajak avlodimiz bo'lgan farzandlarning tarbiyasi biz uchun muhim bo'lsin. Yo'limizning davomchilari shular. Va farzandlarni ko'chalarda bekor yurishlikdan qattiq to'xtatinglar. Vanada bo'lgan Bobur birodarimizning voqiyasini esdan chiqarmanglar. Sizni bizni dushmanimiz ko'p. G'aflatda qolib ketmanglar. Yana sizlarga eslatmalarimizdan hijob masalasi Muhtarama mujohida onaxonlar, sizlar biz uchun oru nomus sizlar. Sizlar biz uchun aziz kishilarimiz sizlar. Sizlarni himoyanglar biz uchun vojib. Sizlarni begonalardan saqlashlik biz uchun vojib. Shuning uchun kelinglar, sizlar ham bizga ko'mak qilinglar, yordam beringlar. Beijozat ko'chaga chiqmanglar. Mabodo ijozat bilan chiqilgan suratda ham Alloh taolaning hijob farz qilgan narsa. Mana bu hijobiga e'tibor qilinglar. Yuzinglarni ochib yurmanglar, bizni beg'ayrat qilib qo'ymanglar. Biz sizlarni himoyanglarda bormiz. Sizlarni xizmatinglarda mana birodarlar turibdi. Kelinglar. Mana bu erkaklarimizni behurmat qilib qo'ymaylik. Ta'awanu alal birri vat taqwa. Sizlar yaxshi ishlarda, taqvo ishlarda bir-biringizga ko'mak qilinglar dedi Alloh taolo. Kelinglar bizga mana bu taqvoda ko'mak qilinglar. Jamoatimizning oriyati bo'lgan, or nomusi bo'lgan onaxon sizlar, opa singillar sizlar. Bizni mana bundaqangi mushkilot holatga qo'yib qo'ymanglar. Bizga yordam beringlar. Eslatmalarimizdan yana bittasi Alloh subhanahu va taoloning namoz ibodatiga mahkam bo'linglar. Namoz Alloh taolo bilan yo'liqadigan gaplashadigan bir payt mana bu holatga, mana bu vaqtga mushtoq bo'linglar. Alloh taolaga muhtoj bo'linglar. Alloh taolo hech kimga muhtoj emas. Biz muhtojmiz. Agar Alloh taoloning namoziga beparvo bo'lib, vaqti o'tib ketsa ham yuraversak, Alloh saqlasin biz aytib o'tdik, Alloh bizga muhtoj emas. Allohga muhtoj bo'laylik, Allohdan qo'rqaylik, Robbimizni xafa qilib qo'ymaylik. namoz ibodatlariga ahamiyat berasizlar. Talabimiz ham, iltimosimiz ham shu. Boshqa hamma ishlar namoz paytida to'xtasin. Allohning buyrug'i, Allohni xursand qilib, rozi qilishlik siz bizning birinchi vojibotimiz bu. Boshqa narsa emas. Mana shu taklifotlarning evazi inshaallohul karim albatta jannat bo'lmoqligi kerak. Buni muhim sananglar. Qiyomat kuni birinchi so'raladigan narsa namozdir. Mana bundan qo'rqinglar. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz fahsh munkar ishlardan qaytaradi dedi. Ana shunda qangi fahsh va munkarlardan qaytaradigan namozni o'qinglar. Ana shu namozni qoyim qilinglar. Yana bir eslatmamiz Alloh subhanahu va taoloning kitobi bo'lmoq Qur'oni Karimga bo'lgan e'tibor. Mana bu Qur'oni Karim dushmanlarimiz qattiq hasad qilib turgan bir kitobdir. Dushmanlarimiz biladiki, ki, bu ummatning qo'lida Qur'oni bo'lar ekan, qo'lida Qur'oni bo'lar ekan, bu ummatni xor qilib bo'lmaydi. G'olib bo'lib bo'lmaydi dedi. Shuning uchun mana bu Qur'oni Karimga qattiq hasadi bor. Bu ummatning eng aziz kitobi bor dedi. Bu kitobga amal qiladigan bo'lsa, Albatta bular najot topadi deydi. Albatta bular g'alabaga erishadi deydi. Shuning uchun Qur'onga hasad qilganligidan yoqib yuborishyapti. Qur'onni avtomatlar bilan otayapti. Mana bu Qur'onni qadrini biz ham qattiq tushunaylik. Muqaddas kitob bu. Boshqa ummatlarda yo'q bunaqasi. Mana bu Qur'onni oyatlarini tadabbur, tafakkur bilan tilovat qilib o'rganaylik. kam askan buni tilovati bilan mashg'ul bo'laylik. Men orzu qilamanki, qaniydi jamoatimizning erkagidan ayoligacha, yosh bolasidan qarisigacha har kuni bomdoddan keyin yarim soat Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lganda edi. Allohning barakati, nusrati, rahmati, izzati mana shu jamoatdan arimaydi. Shuning uchun muhtaram onaxonlar, Qur'oni Karimga e'tibor qilasizlar. Mana buni tilovatini muhim sananglar va o'zingizlardan bu narsani uzoq qilmanglar. To'yinki Alloh subhanahu va taolo sizni bizni rahmatiga olsin. Xo'p, yana eslatmalarimizdan <clears throat> shu ovoz masalasi. Muhtaram onaxonlar biz aytib o'tdik, sizlar biz uchun aziz kishimiz sizlar, onaxonlarimiz sizlar. Shuning uchun ovozlar mana eshittirishligi shariatda nomaqul amal, nojoiz amal. Shunchini ovozinglarni Alloh uchun pastlatib gapiringlar, to'yinki boshqa begona nomahram erkaklar eshitib qolmasin. O'zingizlarni iffatinglarni saqlanglar, to'yinki Alloh subhanahu va taolo sizlardan rozi bo'lsin. Mana shuncha eslatmalarimiz bor edi. Alloh subhanahu va taolo o'zi dargohida qabul qilsin. Alloh taolo sizni bizni yo'limizdan ajratmasin. Mana bu kinib ketayotgan kemamizni sog' salomat sohilga yetkazib olib borishlikka Alloh subhanahu va taolo o'zi bir tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk va jazakumullohu khayran. Qutundingiz bu dunyoning imtihonidan mashaqqatu malomatlar ummonidan xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan Kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar, ko'rgim kelar. Shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar, ko'rgim kelar. Sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar, yurgim Yutkazganlar o'ylar sizni yutkazdi deb chunki ular bilan hayot faqat shu deb ayamasdan aziz jonim shu dinni deb shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar tillar qodir emas jannat baxtiga to'ymas inson go'zalligu xushbo'y hidiga yetishdi ko'p birodarlar o'z manziliga jannatdagi do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar. Ko'rgim kelar. sizlar bilan jannatlarda yurgim